Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Draga braćo muslimani, naš uzvišeni gospodar Allah subhanahu wa ta'ala rekao je u plemenitoj knjizi فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل Sada se sastajte sa njima, to jest svojim ženama, u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati noć od zore. Od tada postite sve do noći. Uzvišeni Allah u ovom ajetu spominje osnovne stvari koje kvare post. Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam dopunio je te stvari još u svome sunnetu. Tako da postoji sedam stvari, radnji, pojava koje kvare post. Prva od njih jeste spolni odnos – koji se ubraja u najteži prijestup i grijeh po pitanju posta. Dakle, ako bi postač imao odnos, njegov bi post bio pokvaren, bez obzira radilo se o obaveznom ili dobrovoljnom postu. Zatim, ako se radi o ramazanskom postu uz napaštanje posta, obavezan je dati i veliki iskup, to jest ili osloboditi roba vjernika, ako ga ne nađe, onda mora postiti uzastopno dva mjeseca bez pravljenja prekida osim iz šerijatski opravdanog razloga poput bajramskih dana ili tri dana nakon kurban bajrama ili zbog bolesti ili putovanja na koje se ne polazi radi mršenja, prekidanja posta. Ako se napravi prekid bez opravdanog razloga, mora se ponovo odpočeti post iz početka kako bi se ostvarila uzastopnost. Ako se ne može postiti uzastopno dva mjeseca, onda će nahraniti 60 siromaha tako što će ih ili nahraniti ili im udjeliti hranu, odnosno svakom siromahu od pola kilograma do kilogram kvalitetne žitarice. U muslimovom sahihu bilježi se da je jedan čovjek imao odnos sa svojom suprugom, pa je upitao Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam o tome, a on, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wasalam, priupitao ga je rekavši, možeš li osloboditi roba? Čovjek je odgovorio ne. Možeš li postiti dva mjeseca uzastopno? Upitao ga je ponovo Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, a čovjek je opet odgovorio Ne onda nahrani 60 siromaha, rekao mu je Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam. Kod Buhari i kod muslima bilježi se ovaj hadis u podužem kontekstu. Dakle, najteži prijestup i grijeh po pitanju posta jeste spolni odnos. Zatim, svjesno izbacivanje sperme, uslijed poljubca, dodirivanja, samozadovoljavanja i slično. Ovo su strasti kojih se čovjek mora klonuti tokom posta. Kao što se navodi u hadisi Kuciju, da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao on čovjek dok posti ostavlja svoju hranu, piće i strasti radi mene. Što se tiče samog poljupca, dodira i slično, nakon kojeg ne dolazi do izlučivanja sperme, te stvari ne kvare post – jer se u dva sahiha kod Buhari i kod muslima bilježi da je Ajša radijallahu ta'ala anha rekla Allahu poslanik sallallahu alihi wa ala alihi wasallam znao je poljubiti svoje supruge, a bio je postač i znao se zabavljati, doticati neku od njih, a bio je postač. Međutim, on je svojim strastima najviše od svih vas vladao. U muslimovom sahihu spominje se da je Omer ibn Abi Saleme upitao Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam smije li postač poljubiti svoju suprugu. Pa je Allahov poslanik alihi salatu wasallam rekao priupitaj ovu, to jest umu Saleme, suprugu Allahovog poslanika alihi salatu wasallam pa ga je obavijestila da je to Allahov poslanik alihi salatu wasallam znao činiti. Omer radijallahu ta'ala je rekao Allahu poslaniće Allah ti oprostio prethodne i buduće grijehe, a Allahu poslanik alihi salatu wasalam je rekao tako mi Allaha u istinu ja sam od svih vas najbogobojazniji i najviše strahujem od njega, najviše mu iskazujem strahopoštovanje. Međutim, ako se postač boji da nakon poljupca, igranja, može doći do izbacivanja izlučivanja sperme, da neće moći sputati svoje strasti, tada mu taj poljubac i slično postaju zabranjeni. Ova poslanikova sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame naredba slična je naredbi u pogledu ispiranja usta i nosa prilikom abdesta, to jest naredio je da se dobro isperu usta i nos izuzev u toku posta i straha da nešto vode ne dospije u grlo. Što se tiče izlučivanja sperme u snu ili uslijed razmišljanja o spolnom odnosu, takvi postupci ne kvare post, jer poluciranje u snu nije svjesno i namjerno, a što se tiče razmišljanja, to je čovjeku oprošteno zbog vjerovjesnikovi sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame riječi doista je Allah mome ummetu prešao preko onoga o čemu mu duša govori, na šta ga postiče, to jest razmišlja ukoliko to ne uradi ili progovori. Zatim, od pojava koje kvare post, jesu jelo i piće, to jest unošenje hrane u želudac putem usta ili nosa, bez obzira o kojoj hrani i kojem piću se radilo – Zbog Allahovi subhanahu wa ta'ala riječi وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati noć od zore. Od tada postite, ustegnite se od hrane i pića sve do noći. Također, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam u hadisu Laqita ibn Sabire radijallahu ta'ala kaže i dobro isperi nos osim ako budeš postač. Što se tiče mirisanja parfema i slično, to ne kvari post jer miris nije hrana koja ulazi u želudac. Zatim stvari koje su u značenju jela i pića također kvare, kvare post. Postoji nekoliko tih stvari. Iako islamski učenjaci po pitanju njih imaju podijeljena mišljenja. Pa od tih stvari koje su u značenju jela i pića jesu i hranljive injekcije, koje su dovoljna zamjena za hranu i piće. Ako postač koristi ovakve injekcije, time prekida post, pa makar one u suštini i ne bile hrana i piće jer ipak su u značenju hrane i pića, tako da se tretiraju u okviru propisa o hrani i piću tokom posta. Što se tiče injekcija koje nisu hranljive, svejedno u koji dio tijela se one primale, pa čak i u venu, dozvoljeno ih je primati čak ukoliko bi i osjetio čovjek gorčinu, okus injekcije u svome grlu jer takve injekcije ne smatraju se ni hranom, niti pićem, a niti su u značenju hrane i pića, tako da se ne tretiraju u okviru propisa o hrani i piću tokom posta. Gorki okus u grlu ili bilo koji drugi koji je moguće osjetiti na sve načine izuzev konzumiranjem hrane i pića nema nikakvog značaja. Zbog toga islamski pravnici kažu ukoliko bi svojim stopalom stao na gorku divlju tikvicu, pa njenu gorčinu osjetio u svome grlu, time ne bi pokvario post. Šehol Islam ibn Taymiyyah rahimehullahu ta'ala u svojoj poslanici o suštini posta kaže ne postoje dokazi koji ukazuju da su Allah i njegov poslanik alihi salatu wasalam učinili zabranjenim tokom posta sve ono što dospije u mozak, tijelo ili želudac i ono što ima slična značenja koja spominju pripadnici ovog mišljenja. Dakle, ako ne postoji dokaz za spomenuto, tada su riječi doista su Allah i njegov poslanik učinili ovu stvar zabranjenom tokom posta, riječi izrečene bez znanja. Također, od stvari koje su u značenju jela i pića jeste i transfuzija krvi. To jest da postač primi krv. Na primjer, u slučaju da dobije krvarenje, postaču je neophodno dati krv, ali time, time se prekida njegov post jer se krvlju hrani organizam. Iako po pitanju ovoga islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Kod pojedinih islamskih učenjaka vađenje krvi putem hijjame kvari post. Zbog vjerovjesnikovi sallallahu alihi wa alihi wa sallam riječi prekinuo je post onaj koji čini hijjamu, i onaj kome se čini hijjama. Buharija rahimahullahu ta'ala kaže po pitanju ovog nema vjerodostojnijeg hadisa. I ovo je mezheb imama Ahmeda rahimahullahu ta'ala i većine učenjaka hadisa. Ovdje se pod hijjamom podrazumijeva veliko vađenje krvi koje će oslabiti tijelo pa se stoga postaču koji posti obavezni post zabranjuje da dobrovoljno daje ogromnu količinu krvi, koja će oslabiti njegovo tijelo, izuzev ako bude postojala velika potreba za tim, naravno opet pod uvjetom da to neće naštetiti njegovom zdravlju. Dakle, uzimanje velike količine krvi iz organizma kvari post i dužan je napostiti taj dan što se tiče izlaska krvi – uslijed vađenja zuba, otvaranja i previjanja rane, vađena krvi zbog nalaza i slično, to ne kvari post, jer to nije hijjama, niti je slično njoj i ne slabi tijelo kao što ga slabi hijjama. Od stvari koje kvare post jeste i namjerno povraćanje, izbacivanje sadržaja želuca kroz usta zbog vjerovjesnikovih sallallahu alihi wa alihi wa sallame riječi koga savlada povraćanje neće napostiti taj dan, međutim onaj koji namjerno povrati, on neka ga naposti. Pod namjernim povraćanjem podrazumijeva se namjerno pritiskanje stomaka ili stavljanje prsta u grlo ili mirisanja određenog mirisa ili gledanje u ružan prizor s ciljem izazivanja povraćanja sve navedeno kvari post. Ako ipak bez ikakvog razloga dođe do povraćanja, to neće pokvariti post. I u trenutku povraćanja ne mora se nastojati spriječiti povraćanje, jer to može naštetiti zdravlju. Dakle, isto kao što neće namjerno pokušavati da povrati, isto tako neće nastojati zaustaviti već od početo povraćanje koje ga je nadvladalo i svakako od pojava koje kvare post jeste kod žena pojava krvi hajza i nifasa. Zbog vjerovjesnikovi sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame riječi, zar nije tako da žena kada dobije hajz menstruaciju ne klanja i ne posti? Kada žena primijeti krv hajza, menstruacije ili nifasa, u danima nakon porođaja njen post postaje pokvaren. Svejedno, pojavila se krv na početku ili na kraju dana, pa čak i nekoliko trenutaka pred sami zalazak sunca. Ako žena osjeti pokretanje krvi, ali se krv ne pojavi do poslije zalaska sunca, tada je njen post ispravan. Postaču je zabranjeno da tokom obaveznog posta, posta u Ramazanu ili zavjetnog posta, koristi neku od spomenutih stvari, pojava, radnji koje kvare post – osim ako ima opravdan razlog za to, poput putovanja, bolesti i sl. Jer kada šerijatski obveznik počne izvršavati neku obavezu, mora je izvršiti do kraja, izuzev ako ima opravdan razlog za njegovo neizvršavanje. Ako postač bez opravdanog razloga uradi neku od spomenutih stvari koje kvare post, obavezan je u toku preostalog dana nastaviti postiti, ali će poslije također napostiti taj dan. Međutim, ako post prekine s opravdanim razlogom, tada je obavezan napostiti prekinuti dan posta, ali nije obavezan preostali dio dana ustegnuti se od jela i pića. Ako je u pitanju dobrovoljni post, postaču je dozvoljeno i bez opravdanog razloga učiniti neku od spomenutih stvari radnji pojava koje kvare post, ali mu je ustrajati i ispostiti do kraja bolje. Draga moja braćo, nastojimo da ustrajemo u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Klonimo se grijeha i zabranjenih dijela. Iskažimo svoju poniznost pred stvoriteljem nebesa i zemlje. Činimo dijela kojima ćemo zadobiti Allahovu dobrotu, njegovu naklonost jer doista Allah subhanahu wa ta'ala obilno nagrađuje. Znajmo da nam od dunjaluka ne pripada ništa osim ono što potrošimo i uložimo u pokornosti svome gospodaru. Zato nastojimo da ugrabimo tu nagradu prije nego li prođe vrijeme rada i nagrade i dođe vrijeme kajanja, propasti i kazni. Gospodaru naš, naš, Pomozi nam da pravilno iskoristimo svoje vrijeme, pomozi nam da ga popunimo dobrim dijelima, molimo te gospodaru naš za tvoju blagodat i dobrotu i molimo te za oprost i brisanje grijeha, gospodaru naš, olakšaj nam i otklonite gobe od nas, gospodaru naš, oprosti nam na ahiretu i dunjaluku, podari nam šefaat, dozvoli da se Allahov poslanik, tvoj poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame zauzima za nas. Podari nam da priđemo njegovom havdu, izvoru, napijemo se s njega, nakon čega nikada više nećemo ožednjati gospodaru svih svjetova. Neka je tvoj salavat, selam i bereket na tvoga roba i tvoga vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.